บุ๊กทูสี่สิบสอง 42. 42. การเที่ยวเมือง Экскурсия по городу. Экскурсия по городу. ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ Рынок работает по воскресеньям. Рынок работает по воскресеньям. งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมคะ Ярмарка работает по понедельникам. Ярмарка работает по понедельникам. นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะ Выставка работает по вторникам. Выставка работает по вторникам. สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะ Зоопарк работает в среду. Зоопарк работает в среду. พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะ Музей по четвергам открыт. Музей по четвергам открыт. หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะ Галерея открыта по пятницам. Галерея открыта по пятницам. สามารถถ่ายรูปได้ไหมคะ Фотографировать можно? Фотографировать можно? ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะ Вход платный? Вход платный. ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Сколько стоит вход? Сколько стоит вход? มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมคะ Для групп есть скидка. Для групп есть скидка? มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมคะ Для детей есть скидка. Для детей есть скидка? มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมคะ Для студентов есть скидка. Для студентов есть скидка? นั่นตึกอะไรคะ Что это за здание? Что это за здание? ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะ Сколько этому зданию лет? Сколько этому зданию лет? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะ Кто построил это здание? Кто построил это здание? ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรม Я интересуюсь архитектурой. Я интересуюсь архитектурой. ดิฉันสนใจในศิลปกรรม Я интересуюсь искусством. Я интересуюсь искусством. ดิฉันสนใจในจิตรกรรม Я интересуюсь живописью. Я интересуюсь живописью.